بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم Islamska omladina Beč. For the moon and the stars, praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh you who believe, please give thanks to Allah. Allahu hafu. Kome bude briga ahiret, dunjaluk će mu sam doći. Kome bude ovaj dunjaluk briga. I ovdje svako može sebe da začas prepozna. Šta je tvoja briga? Zašto ti skiraš? Ha? Zbog čega lomiš prste? Ha? A kome bude dunjal briga Allah subhanahu wa ta'ala će dati fakr fukaraštinu da on vidi samo fukaraštinu uplašće ga siromaštvo a nećemo od dunjaluka znači od dunjaluka neće dobiti ništa više osim onoliko koliko mi je već ono prijedno propisano Praise him all day for what is and what was Take hold of your iman Don't give in to shaitan Oh you who believe please Bude imao samo jednu brigu A to je znači proživljenje polaganje računa Allah subhanahu wa ta'ala će se pobrinuti za njegove ostale brige a čije se brige znači rastrši po ovim dunjaličkim brigama pa bude imao puno ovih dunjaličkih briga a nije samo jednu brigu kaže u ovom hadisu Allahu je svejedno u kojoj će on dolini završiti. Dakle, nasihat svima, posebno studentima, u tom pogledu. Zatim, čuvati se lošeg društva. Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, pa nek pogleda svako od vas s kim prijatelji, s kim druguje. Oh, you who believe, please give thanks to Allah, Allahu ghafur. Što dalje od miješanja sa ženom? Dakle, ni pod kakvim izgovorom ni pod, kad, kad kažem ni pod kakvim izgovorom, onda, kao što kaže poslanik sallaha i sallam, čak i kad bi je podučavao Kur'an. Nikako. Što kod nas kažu ni pod raznom, a nikako. Ni u kom slučaju. Nemoj da ti šeitan dođe sa te strane. I da budeš takav da daj. I da budeš takav da daj. Tu nema filozofije. Tu nema plahu filozofije. Tu se zna šta je to. Tako da, svi izgovori pod kojim to budeš činio, znaj da su gledi u očima ljudi, a kamoli pred Allahom subhanahu wa ta'ala koji zna šta ti duboko u najdubljoj dubini svojih prsa kriješ. الله غفور الله رحيم الله يحب muhsinin هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Drage cijenja, poštovana braća, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Ova naša braća koja se nalaze ovdje na školovanju su sinoć tražili od mene da uputim par nasihata za njih obzirom da večeras ovdje ima puno odnosno više onih koji ne studiraju onda ovi nasihati inša Allah mogu biti općeniti i važiti za sve ostalo kako važe za školovanje važe i za posao i za sve ostalo svakako bilo koji posao čovjek kad radi treba da postavi sebi pitanje zašto to radi pa ako ide u školu zašto ide u školu zašto uči ako radi zašto radi i tako dalje šta je njegova inspiracija šta ga motiviše na to i šta ga je natiralo na to svakako ljudi su u pogledu svojih dijela na dvije skupine kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže minhum men yuridu dunja wa minhum man yuridu l'akhira od njih ima onih koji hoće dunjalu kao ima i onih koji hoće ahiret kaže subhanahu wa ta'ala men kane yuridu l'ađile ta'ađelna lahu fiha ma neša li men nurid ko od njih bude želio dunjalu znači ko od njih bude želio ovo što brzo dolazi a to je dunjalog ove brze rezultate ko bude tražio i želio mi ćemo dati njima znači od tih od toga što odma slijedi za njihovog djelovanja onome kom je hoćem znači ko bude želio dunjaluk da ćemo od dunjaluka kom je hoćem summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura ali će zatim biti bačen u jahannam ponižen jer je sve naplatio na dunjaluk jer je sve naplatio dunjaluk, na dunjaluk od svojih od svojih djela ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ako bude želio ahiret i za njim žudio i zbog njega se trudio zbog ahireta se trudio وهو مؤمن a on je vjernik فأولئك كان سعيهم مشكورا tim i takvim će njihov saj njihov trud biti isplaćen dakle njihov trud će biti zahvalan Zatim Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je opisao ove dvije skupine, oni koji žude za dunjalukom i oni koji žude za ahiretom, napominje kullan namud kullan namud i ove i one mi podržavam Dakle, i jedne i jedne i druge Allah subhanahu wa ta'ala podržava podržava u njihovim htjenjima i stvara ono što oni hoće što su njihove unutrašnje želje haula i wa haula i ove i one min apa rabbik od Allahu subhanahu wa ta'ala davanja wa ma kana ata'u rabbik rabbike mahzura Allahu nije Allahovo davanje znači Allahov rizk nije zabranjen ni jednima ni drugima znači Allah subhanahu wa ta'ala daje od svojih blagodati i jednima i drugima i ovi koji hoće dunjaluk da se pomognu u tome u toj svojoj trci za dunjalkom, a i oni koji hoće ahirat Allah subhanahu wa ta'ala i njima daje. Ondur kejfe fadvalna ba'dahum ala ba'd. I gledaj ti, pogledaj, kako smo mi dali prednost u tom dunjalku, na dunjalku jednim nad drugima. Kako smo jedne uzdigli iznad drugih. U dunjalučkom smislu. Ondur kejfe fadvalna ba'dahum ala ba'd. Pogledaj kolike su razlike između ljudi koliko smo jednima dali bogatstva, a kako smo druge ostavili bez tog bogatstva. Pa jedni imaju milijone i milijarde, a drugi nemaju za večer. Pogledajte kolika je ta razlika. Jedni imaju, ne znaju šta imaju, a drugi nemaju ni do kraja dana. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala napravo veliku razliku u tom dunjavučkom smislu, ali ولا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة ali je ahiret na ahiretu su još više deređe i još veći još veća razlika odnosno još veće uzdizanje još veća davanje davanje prednosti jednim na drugim dakle to je napomena u smislu radi čega nešto radimo radi čega brate si napustio porodicu ili je doveo sa sebom ovdje zbog čega svako jutro raniš na posao ili u školu zbog čega sve ovo što radiš zbog čega radiš treba postaviti pitanje zato što kako smo vidjeli u ajetu na osnovu toga zbog čega to radiš će biti i rezultat pa ako si ustao za dunjalkom, onda će Allah subhanahu wa ta'ala ti dati na dunjalku, ali na ahiretu, na ahiretu nećeš naći ništa. Kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam u hadisu kojeg prenosi Enes radijallahu an men kanat il ahiretu hemmuhu ja'al Allahu ginahu fi kalbi kome ahiret bude briga Allah subhanahu wa ta'ala će mu dati bogatstvo u njegovom srcu وجمع عليه شمله i dakle učinit će da njegova stvar bude uspješna da ide وأتته الدنيا وهي راغمة a dunjaluk će mu doći protiv njegove volje je tako a dunjaluk će mu sam doći kome bude briga ahiret dunjaluk će mu sam doći ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين يديه odnosno bejne ajnej kome bude ovaj dunjaluk briga i ovde svako može sebe da začas prepozna šta je tvoja briga zašto se ti skiraš ha? zbog čega lomiš prste i u mesečidu iako je to ovaj, zabranjeno i tako dalje šta je to što te dakle mori a kom je bude dunjaluk briga Allah subhanahu wa ta'ala će dati fakr fukaraštinju da on vidi samo fukaraštinju uplašće ga siromaštvom وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له a nećemo od dunjaluka znači od dunjaluka neće dobiti ništa više osim onoliko koliko mu je već unaprijed propisan koliko vam je već unaprijed propisan. U drugom hadisu kojeg šehe Albani smatra da je Hasan zato što se na mnogim mjestima spominje iako nijedan od tih seneda nije baš sahi kaže poslanik sallahu alaihi wasallam men ja'la l'humume hemmen wahidan hemmul ibade kefahu allahu saire humumihi kome bude u životu samo jedna briga ko u životu bude imao samo jednu brigu a to je briga hemul mi'ad a to je briga za proživljenje briga znači obuzetost sikirancija kako će biti kad bude proživljen povratak na ahiretu znači briga za ahiretom Allah subhanahu wa ta'ala će se pobrinuti za njegove ostale brige Allah subhanahu wa ta'ala će se pobrinuti za njegove ostale stvari i brige ko bude imao samo jednu brigu a to je znači proživljenje polaganje računa Allah subhanahu wa ta'ala će se pobrinuti za njegove ostale brige ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبالي الله في أي أوديتها هلك a čije se brige znači rastrše po ovim dunjalučkim brigama pa bude imao puno ovih dunjalučkih briga a nije samo jednu brigu kaže u ovom hadisu Allahu je svejedno u kojoj će on dolini završiti Allahu je svejedno u kojoj će on dolini propasti. Ovdje umrijeti. Dakle, kom je bude jedna briga, Allah subhanahu wa ta'ala će njegove ostale brige, znači za njega, završiti. Sačuvat će ga ovih ostalih briga. A čije se brige rastrše po ovim dunjaločkim problemima, Allah subhanahu wa ta'ala ne svejedno mu je u kojoj će dolini on završiti. Zato braćo, prvo o čemu svakako treba voditi računa je ihlas, ihlas, iskrenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala u ovim dijelima, da budu iskreno u njegovo ime, da budu iskreno u njegovo ime, jer prema toj iskrenosti Allah subhanahu wa ta'ala naša dijela uzdiže, čini ih velikim i uveličava nagradu za njih, a prema nijetu i prema neiskrenosti ta dijela se umanju ili, ili upropaštavaju. Zato dakle kad se radi o studentima i učenicima posebno ovdje treba podvući da svakodnevno obnavljaju svoj nijet i da treba ukoliko u početku nisam imali to na umu treba da sad razmisle o svom nijetu Iako je bio on u početku pogrešan da ga pomr da ga popravi, da ispravi taj nijet i da sad kažu da to što radi, radi radi Allaha subhanahu wa ta'ala radi Allahove vjere i da će to što radi staviti sutra u službu Allahove vjere i u službu uzdizanja njegove riječi nakon ovog uvoda dakle samo će pobrajati nasihete skrenuti pažnju na ono o čemu treba voditi račun. Prije svega o takvaluku. Šta je takvaluk? Kako kaže Talq ibn Hubeib radijallahu anhu أن تعمل بتاعة الله على نور, نور من الله ترجو ثواب الله تقوى يدرادش po Allahovom svjetlu, znači po Allahovoj uputi, da radiš i da se nadaš Allahovoj nagradi, nadajući se Allahovoj nagradi. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله هذا أستويش نبكور الله سبحانه وتعالى فسويت od Allaha subhanahu wa ta'ala znači po uputi od Allaha subhanahu wa ta'ala bojeći se Allahovi subhanahu wa ta'ala kazni dakle to je prvi nasihat drži se Allahovi subhanahu wa ta'ala naređenja kloni se onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio od posljedica dakle i plodova tog takvaluka je svakako ovdje najinteresantniji za studente da Allah subhanahu wa ta'ala olakšava puteve sticanja znanja. Onaj ko se Allah subhanahu wa ta'ala boji i ostavi harame, Allah subhanahu wa ta'ala rasvjetli srce i on brže uči i da mu bereket u učenju. Vattaku Allah wa yuallimukum Allah. Bojte se Allaha, Allah će vas podučiti. Allah će vas podučiti Zatim, ko se Allah subhanahu wa ta'ala bude bojo, ne samo da ćemo Allah subhanahu wa ta'ala olakšati učenje, nego ćemo olakšati i sve njegove ostale dunjalučke probleme, a i svima ostalima, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا Ako se Allah subhanahu wa ta'ala bude bojo, on će mu olakšati njegove stvari. Olakšat će Ko se Allah subhanahu wa ta'ala bude bojao, on će mu olakšati. Zatim, ko se Allah subhanahu wa ta'ala bude bojao i imao takvalu kako od sebe, taj će biti pobjednik i uspjeće i na dunjalku i na ahiretu kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ako bude se pokorio Allahu njegovom poslaniku i strahova od Allaha i bude وَيَتَّقْهِ i bude bokobojazan znači bude se klonio onoga što je zabranio i radi ono što je Allah naredio to su oni koji će postići ono što žele znači oni pobjednici to su prvaci zatim kada je u pitanju učenje a tako isto i bilo šta drugo u životu svi dunjalički problemi potrebno je napomenuti braćo da se prije svega u svemu tome oslanjamo na Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači da se ne oslanjamo na svoju inteligenciju. Da ne bude to ono na što se mi oslanjamo. Na svoju pamet. Mi smo hrabri i pametni. I jaki. Ha? Nego da bude oslanjeno na, na Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer sve ovo što nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao od sposobnosti. Tako, od psihofizičke sposobnosti to je dar od Allaha subhanahu wa ta'ala i ne, treba zaboraviti da onaj ko je to dao može i uzeti da onaj ko nam je dao te blagodati da, da nam ih u svakom trenutku može i uzeti zato se ne oslanjamo na to nego se oslanjamo na Allaha subhanahu wa ta'ala zatim generalno pravilo za svakog mutakiju za svakog Allahovog roba bi trebalo da bude da njegovo, njegova tajnost i njegov sir bude bolja od njegove javnosti. Ili, brate, ako ne može biti bolja od javnosti, onda makar nek bude i privližna. Ono što ti tajno živiš u sebi i kriješ od ljudi i ono lice koje pokazuješ ljudima, makar nek bude i privližno isto ako ne može ono što kriješ biti, biti bolje. Zatim, brate, pogotovo u sticanju znanja, kloni se zavidnost. Kloni se zavidnost. Jer kao mu'min, kao vjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala, nećeš potpuniti svoj ima dok ne budeš želio svom bratu ono što želiš sebi. I općenito, trebaš da braći želiš hajr, da im želiš hajer u svakom pogledu i trudi se da ti srce bude zdravo i da ti prsa budu zdrava da ne gomilaš u svojim prsima nekakve ružne osjećaje i ne nosiš sa sobom prema svojoj braći i sjeti se onog slučaja kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem za jednog od ashaba rekao da je dženetli pa su ga poslije pratili i tražili da vidi šta je to, zbog čega je dženetlija. Pa je jedan od ashaba, čini mi sam, Ibn Lajas, noćio kod njega. Tražio da ga ugosti i tako dalje. I na kraju vidio da on nema ništa posebno od ibadeta. Ne prednjači nad ostalim ashabima. Ni u čemu. Najobičniji ibadet svaku noć klanja, legne, ustane, klanja, ništa posebno. Pa ga onda on pitu da ti, šta ti ibadetiš, možda si ostavio te ibadete zato što sam ti ja gost, pa da ja ne vidim šta ti radiš. Kaže, ne, ja ovako živim. I kad si ti tu i kad tebe nema, ja ovako. Kaže, Allahu poslanik sallahu alaihi wa sallam je rekao da stiže netkli šta je, zbog čega, šta ti radiš? Kaže, ne znam. A možda radi toga što svaku veće kad legnem, ne zaspim dok ne očistim prsa. Sasvim ne očistim svoja prsa, da ne ostane u njima ništa prema bilo kome od muslimana. Znači svima jednostavno halali i vode, znači ne dozvoli da zaspi dok god u njemu, u njemu ima nešto ružno, nekakav ružan osjećaj pakost prema nekom od muslimana. Dakle, nasihat svima, posebno studentima, u tom pogledu. Zatim, čuvati se lošeg društva. Nasihat svima, a opet ovoj braći koji na fakultetima mogu naći dosta opasnih ahbaba i dosta opasnih prijatelja. Zato što će prijatelji na sudnjem danu biti jedni drugim neprijatelji. Osim onih koji se budu Allaha bojali, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, el ahillau jevme idin ba'dohum li ba'din adu illa al-muttaqin prijatelji toga dana će jedni drugima biti neprijatelji osim muttaqina osim onih koji se Allaha subhanahu wa ta'ala budu bojali zatim hadis je kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam ar rađur ala dini khalilihi fal janzur ahadukum men juhalil čovjek je na vjeri svoga prijatelja pa nek pogleda svako od vas s kim prijatelji s kim druguje ovdje o ovoj opasnosti mislim da ne treba plaho govoriti nego skrenuti samo pažnju da zaista ni pod kakvim izgovorom naša braća ni pod kakvim izgovorom kažem ne bi smjela dozvoliti da dugo boravi i dugo se zadržavaju sa, sa fasicima zatim brate što dalje od satelitskih programa i interneta što dalje od satelitskih programa i interneta neko će reći da će se možda neko okoristiti nečim na internetu i tako dalje ja kažem da možda hoće ali ono čime bi se ono koristio na internetu je ne znam, dva, tri, četiri web sajta, je tako, na našem jeziku, na kojima, ne znam koliko ima fajde, a šta je sa ostalim stvarima koje će tamo naći? A osim toga, ti si, brate, u mesečidu, je tako, tu fajdu koju tražiš tamo, dođi u mesečidu, na sigurno mjesto, u Allahovu kuću, i uz Allahove reket, i boravak u mesjidu koji će se računat kao ribat jel, kao straža dođi tu traži taj bereket a ostavi sumnjive puteve i puteve na kojima se možeš okliznuti da ne bi neko postavio pitanje a što onda postoje ti web sajtovi i tako dalje oni postoje radi onih koji inače ne dolaze u mesečit tako pa će onda zalutati pod navodnim znacima i tamo nešto pročitati i Allah najbolje zna ima ima fajde u tome ali ti se čuvaj čuvaj što dalje od satelitskih programa i interneta zatim što dalje od imidža i onih priča dakle onog javnog mijenja i one svijesti koja je prosječna svijest studenta ili radnika što dalje od toga od onih uvriježenih uobičajenih svatanja razmišljanja i odnosa prema životu i stvarima jer ti si musliman ti imaš svoj kodeks i svoja mjerila, posebna mjerila vrijednosti. Jer ako budeš stalno slušao to, uvijek ćeš se patiti sa određenim šubhama. I uvijek će tvoja prsa biti tjesna naspram nečega u vjeri. Ne može to dvoje nikako da se sastavi u jednim prsima. Vidiš, ovama Allah subhanahu wa ta'ala traži ovako, a ti vidiš da ljudi govore drugačije. I onda ne možeš da opovrgneš sam ono tu sumnju koja te kopka i ostaneš stalno bolestan. I ta bolest u srcu ili tinja ili ne daj Bože može svakog trenutka da se pojača. Zatim koristi svoje vrijeme da budeš daja praktični daja na svakom mjestu na poslu u školi svojim prije svega pristojnim odjevanjem izgledom ponašanjem dakle pristojnim sa islamskog aspekta pristojnim ne modernim odjevanjem nego pristojnim i ponašanjem a prije svega budi daja kvalitetom budi najbolji student i onda si daje a svima javno reci da si musliman i pokaže da si musliman budi najbolji stručnjak i onda je to dao i onda je to dao time ćeš ti zadiviti ostale ljude i time ćeš ih nagnati da se interesuju za islam a pa nećeš ih zadiviti nekakvim marifetlucima, lopovlicima, jer su oni u tome bolji od tebe. Jer oni u, te, oni u tome prednjači. Nećeš ih zadiviti petljanjem, lažima, je tako? Neodržavanjem obećanja i tako dalje. Jer oni su bolji u tome od tebe. Nego ti budi dobar. Budi najbolji student i onda se daje. Ne moraš ništa govoriti. Ne moraš ništa posebno govoriti. Zatim, ono što je posebno bitno, braćo, ovdje istaći i za radnike i za studente, da se što dalje drže od čestog sjeljenja i miješanja sa ljudima, dugog miješanja sa ljudima, da čitav dan provode vrijeme sa, sa studentima, drugim, po sobama, stanovima, sjede, i spričavaju se i tako dalje, nego da taj susret i miješanje sa drugim ljudima svedu na minimum, a da što više vremena ostavljaju za sebe samog, da se osamljaju, da se osamljaju. Jer dugo miješanje sa ljudima, duga sjelenja šale, tretirivanje u tim šalama i tako dalje, će učiniti da ti izgubiš vrijednost među ljudima, da spaneš u njihovim očima i poslije toga, poslije toga ne vrijedi tvoja riječ, ne, ne vrijedi tvoj primjer, ne vrijedi tvoja dava. A osim toga tim dugim sjelima ćeš upropastiti sebe i oni koji dugo sjeli uz kahve i tako dalje i da ne govorim još šta ide uz, u svoj toj atmosferi sigurno nisu najbolji studenti što ti treba da budiš što ti treba da budiš. Zatim, budi pri ruci svojim prijateljima, braćim muslimanima, u njihovim potrebama. Budi pri ruci, budi brz da im pomogneš, ali nemoj ulaziti u njihove probleme. Nemoj se raspitivati za njihove probleme. Nešto što oni tebe neće da sami otkriju. Ali kad vidiš da ima potrebu, onda mu brzo priskoči u pomoć. Zatim, što dalje od miješanja sa ženama? Što dalje od miješanja sa ženama? Dakle, ni pod kakvim izgovorom, ni pod kad, kad kažem ni pod, kad, ni pod kakvim izgovorom, onda, kao što kaže poslanik sallahu alaihi sallam, čak i kad bi je podučavao Kur'an. Nikako što kod nas kažu ni pod raznom, a nikako. Ni u kom slučaju. Nemoj da ti šetan dođe sa te strane i da budeš takav daje. I da budeš takav daje. Tu nema filozofije. Tu nema plahu filozofije. Tu se zna šta je to. Tako da svi izgovori pod kojim to budeš činio, znaj da su blijedi u očima ljudi a kamoli pred Allahom subhanahu wa ta'ala koji zna šta ti duboko u najdubljoj dubini svojih prsa kriješ. Zatim koristi svoje vrijeme praveći precizan raspored. Napravi nekakav raspored dnevnih aktivnosti. Znaš otkad si dokad na poslu van kuće, znaš koliko vremena provodiš u kući. Ono tamo će ti drugi rasporediti. Ali ti rasporedi svoju u kući. Pa kad kažeš, kad dođem sa nastavi ili sa posla u kući, prvi sat vremena provodim sa ženom i djecom. Ali tako? Objedim s njima i popijem kao. Ali onda nemoj da ide tu dalje. Više od sat vremena. Nego sljedeći sat vremena nešto drugo stavi u program. Nešto drugo stavi u program. Dakle, navodim primjer, a ne mora tako biti, a ima i dosta onih koji nemaju žene i djece. Dalje, na kraju svega, na kraju svega svog posla, nemoj misliti da je to kraj i da trebaš ti da sad se opustiš da te obuzme gaflet nego kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala fa idha faragta fansab wa ila rabbika faragab a kad završiš onda se ponovo podigni i teži svome gospodaru znači kad završiš nešto, dio tog posla završiš neki zadatak i privedeš nešto kraju onda posle toga povećaj istikfar povećaj zikr spominje Allaha subhanahu wa ta'ala zikr čini zahvaljuj mu na onome što ti je podario da završiš određeni posao semestar i tako dalje i zahvaljuj mu i tespih čini veličaj ga zikr mu čini to su bile to su bili ovi nasihati I molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za sabor i strpljenje koje ste pokazali. Pravo da vam kažem, malo sam se iznenadio onaj, da ste pratili, pratili do kraja. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi. Ovu priliku koristim da tražim od vas halala. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da se sretnemo na boljem mjestu, ovo je lijepo mjesto Allahova kuća i u dobrim poslovima i ibadetima nadam se da, da ćete doći kod nas malo u Bosnu, zijareti nas. Tako. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vam sučvrsti na pravom putu, da vam olakša ovaj život ovdje, da vas sačuva ovih fitni i ovih šeitanskih hralja koje su iznad vas, da sačuva vas i vašu porodicu i da vam dave reket u imecima i porodicu.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 Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. هو خالقنا هو رازقنا Mi nema drugo vremena. I ako ubijaš vrijeme, ubijaš samoga sebe. Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars, praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. الله غفور الله رحيم الله يحب المحسنين هو خالقنا Ebu Daud pisa čuvenog sunena jer tako prenosi se od njega kaže da ne bi išao ni na kakvo mjesto ni da ispuni ikakvu dunjaličku i lahiretsku potrebu a da sa sobom nije nosio knjigu koju je čitao a da sa sobom nije nosio knjigu koju je čitao He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all. For the moon and the stars, Praise praising all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu ghafur, Allahu rahim. Što dalje od miješanja sa ženom? Dakle, ni pod kakvim izgovorom, ni pod kad, kad kažem ni pod kakvim izgovorom onda kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem čak i kad bi je podučavao Kur'an nikako što kod nas kažu ni pod raznom a nikako ni u kom slučaju nemoj da ti šeitan dođe sa te strane i da budeš takav daje i da budeš takav daje tu nema filozofije Tu nema plahu filozofije. Tu se zna šta je to. Tako da, svi izgovori pod kojim to budeš činio, znaj da su vrijedi u očima ljudi, a kamoli pred Allahom subhanahu wa ta'ala koji zna šta ti oh, duboko u najdubljoj ljubini svojih prsa kriješ. Allahu غفور Allahu rahim Allahu يحب المحب سنين وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير الله إز خفور الله إز رحيم الله إز the one who loves the محسنين He is the creator, He is the sustainer, and He is the one who has power over all.